La Dumnezeiasca strajă de Dumnezeu grăitorul la bun să stea împreună cu noi și să arate pe Îngerul cel purtător de lumină care le-a grăit cu mare glas. Astăzi este mântuit acela tot puternic. Hristos a înviat din morți, parte bărbătească ca cel ce a deschis cele cel fecioresc fost al Hristos. Iar ca un om el s-a chemat și fără prihana, ca cel ce n-a suferit stricăciune, Paștile noastre și ca un Dumnezeu adevărat de săvârșit s-a numit. Hristos a înviat din morți, ca un mielușel de un an, cea binecuvântată de noi cu luna Hristos, de voie pentru toți a jertfit, paștile cele curățitoare, și iarăși frumos din mormânt, soarele dreptății nouă ne-a strălucit. Hristos a înviat din morți, al lui Dumnezeu Părinte David, înaintea chivotului umbrei a sărtat jucând, iar noi poporul cel sfânt al lui Dumnezeu, văz împlinirea închipuirilor, să ne veselim dumnezeiește, că a înviat Hristos ca cel tot putere.